É o pente descarregado, trilho descarrilhado, ou seja, o trem passa por cima. Não se passe por sonso, que eu tô igual a língua de sogra, sem freio. Tão chato nas ideias, que o racista me chama de macaco prego. Ou eu que sou escuro demais, ou esse mundo que é cego, contendo informações importantes. Então me chame de quatro negro, ela diz que me acha chato. o rap é uma treta no Olimpo Juntei os deuses do Orum, não me contive Então me zequei dos mais fortes Big boys in the hood Se é fita de gangue, eu sou o terror dos hooligans Pras ovelha, eu sou leão que ruge Formamos uma tropa de gente real Não pelotão de combate em ação Domine as esquinas Cê não tá no jogo de war, irmão Ela diz que te acha oi irmão Por isso cê quer provar algo Acabou provando do próprio veneno Seu corpo espetacular, rua ao palco Sei o que aconteceu pra esse avião cair tipo caixa preta dois pés e vestite. Tipo a três e a taxa preta. Fique rico no morro mate. Fique vivo então mate ou medo, eu não separo treta. E quem perdoa é Deus, eu faço valer a caneta. Oh. Essa vai só pra quem pensou que nós tá fraco. tiro Tiro pra todo lado. o terror voltou. Me pediram pra dar papo consciente, não ouve nem pai e mãe, vai ouvir conselho meu. Eu tô achando que é fácil ficar famoso, nem conhece racionais, vai ouvir um disco meu. O hater diz que eu caí no seu conceito. Pelo menos eu subi na vida, olhei no espelho e encontrei Jesus preto, tipo alto da compadecida. Se fosse 2002 eu era Ronaldo, quando eu entro o nego fala, roubado, problemático. gente riu com isso todo padrão é vício, todo padrão é vício. Quando eu era menor no quesito beleza, eu ganhava pior nota. Hoje as filhas da puta que me deram zero, fala crush, me nota. Cheio de novinha te querendo, mas não faça merda, não fica foito. Como diria Marcelo Rezende, <laughs> foca na 18. Ela pergunta sobre amor, digo que tenho sorte no jogo. Tem quem me enxergue radical, tem quem me enxergue pedagogo. Sensação, esse é meu louco Meninas de gêmeos me ligam Garotas de touro me acham bobo Mano, somos iguais Vocês querem rivais No final dessa partida Vamos ver quem ri mais Não ri mais sobre o choro das vítimas Me puseram nas 20